Նախկինում գյուղի բարձրադիր հատվածում ադրբեջանցիներ ու քրդեր էին բնակվում։ Երբ 1988-ին արցախցիները ոտքի ելան առաջ քաշելով Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու արդար պահանջը, կրկժանի այլազգիներով բնակեցված մասը վերածվեց օմոնական որջի։ 1991 թվականի մայիսին մի քանի կրկժանցիների, այդ թվում Վալերիի հորը Արկադի Բալասանյանին բռնեցին ու նետեցին Շուշիի բանդ։ Անազատության մեջ նա անցկացրեց տարապալից 1 տարի։ Դեկտեմբերից Ստեփանակերտի այդ արվարձանում արդեն մարտական գործողություններ էին ընթանում։ Գյուղն ազատագրվել է 1992 թվականի հունվարի 20-ին։ Պատերազմի ընթացքում շատ է վնասվել, Վալերիենց տունը հրդեհվել է։ Հետո ազատագրվել է Շուշին, այնուհետև Բերձորը, այդ պիսով ճակվել է շրջափակումը, բացվել կյանքի ճանապարհը։ 28 տարի անց Ադրբեջանը կրկին տիրացել է հայոց բերթակղակին։ Դրա հանձնումը անսպասելի էր բոլորիս համար եւ ողբերգություն։ Վալերի Բալասանյանը հիմա հերվից ու կարոտով է նայում Շուշիին։ Գիտակցելը, որ Շուշին այդքան մոտիկ է եւ այնքան հեռու, չի թողնում, որ հոգուցավը մեղմանա։ Արցախը կրկին պաշարված է անցած դեկտեմբերի 12-ից, գրեթե 2 ամիս։ Վալերի Բալասանյանի մտածումները շրջափակման իշխանությունների մեծ աշխարի փոքր մեր աշխարի Արցախի հանդեպ վերաբերմունքի եւ ելի շատ բաների մասին։ Վագյացա Շուշին ազատանք, բայց դե մենք էլ նե եկած ինձ առած Շուշ ճանապարհն կապը ոչ թե Շուշի եկալն է 15 կիլող։ Բա ինչ երկու հատ պոս։ Է որ դրան եշմը կրվամ։ Սենց մարը դահնան ընեն տան կողքնա սես ստեղալ լանք։ Ես խլավախտ դահնում գործրեն կրումներանի ետը խոնում էլ այնտեղ ջրամբարն ասում։ Մին 10 տարին է գործում հան։ Ես մագազին ունին, ոչ մինի կամել հասը տեսնանք է ժողովուրդը ինչ ավեն ապրում։ Ինչ ավեն զբաղվում։ Մինն էլ ակեմ չի։ Ընտրել իմ ամետնանիմ կամին մոնարն ասինգիմ։ Բայց ես ժամանակներում վեշ մինն էլ ակեմ չի։ Ասա տեսնանք ես մարդկանց լա ինչա արկալուց մին հասարակի ստանբիլի եքենան քաղաքը հացուետ ելել ակինամը քաղաքան բերիմ ինչ կարելի Կրկժանցին իրեն քաղաքի բնակիչ է համարում, թե գյուղի։ Չէ, ոչ քաղաքի ինք ոչ գյուղի, դա գյուղինք։ Ոչ ասֆալտ են անում, քանի տարի է, պիտի ասֆալտ անեն, ճամին լանդի գրեդերքսի, ինքը չկու պետամեսինգիսին ճանապարհը դժուսնում էտա։ Երևի մի 10 տարի առաջ արգելեցին անասուն պահելը։ Հա։ Դուք անասուն ունեիք։ Հա, ունեինք։ Հələ ես ծիս սախած ինձ 15 մանեթ տարապարա։ 15 ռուբլի։ Բնիստի չոնեմ, ինչ է համարտամ։ Այդ ծինել մի անգամ ջուրը կտրվաղա մինամս ձմերը։ Սախ քաղաքը երայա տերալ։ Եկավ թե ցավանք, օրեկան իրեք կամած պատրիշ կա, վարելիս կրակ, շերց իրեք ընդեղ, որ կյարիս կրատոն շնավը տարա կյարիս մզանա ռզինի, նեգրունում անտարած, են մորը ենքան թխմակ շերց իրեք, որ զորավ կարենք են դուրբամ պեսանենք, որ մեր քաղաքն քյուր տանք, մեր ժողովուրդը քյուր խմեն։ Դա 2008 թվականին էր հա, հա։ երևի։ Բացի ձիուց, կով պահում եք Հա, ամեն ինչն է բոլիսն, ոչխարերն է բոլիս, կողերն է բոլիս, արգելան դիել զվալում։ Ստիպած վաճառել եք։ Հա, ստիպած վաճառալում դուտուալ չիրիկին նասնիկներ են բերին ասան թաչ յախացը, ասում այդ թե հինգիս տեղեա։ Բայց հա։ հետո վերանայել են այդ որոշումը Կրկժանում եւ Աչափնյակում թույլատրել են պահել, արդեն ուշեր վաճառել էիք։ Էլ վաճառալ, մեր ես կամ այդ փոշտ հան երոնեմ որ կող առնեմ կարեմ պահան, գումարը կանդանում կզնվալ, իրեք գումար ասեստի։ Հիմա դուք խանութից եք կատնամթեր գնում։ Հա։ Իսկ կրկժանում մոտավորապես քանի ընտանիք է կով պահում։ Կով ոչխար կամ կարել չեմ ասեմ։ Մոտավորապես։ Մենք դիեր են բահում շատերը։ Վերևի թղամասում։ Սուրբի վերևում։ Հելնդար են բահում մենք դժաստաղը կա, բայց այնքան չի։ Այն ժամանակ կրկժանցիները այսպես էին հակադարձում, եթե մենք քաղաքի բնակիչ ենք, ապա կրկժանն էլ ասֆալտապատեք նոր արգել է քանասուն պահել։ Հա, բա ինչ, թողյան ասֆալտապատեն նանից հետո արգելն է։ Ասում եք ոչ ոք չի այցելել կրկժան բնակչության հետ, չի հանդիպել, կոնկրետ դուք ինչի կարիք ունեք մարշրուտկը լավ չգործամ, խոյքի որ քամի շկոլ, եթե մաշին չոնես հստանես այդ խոխան, սե խոխան չեցավա շկոլ եկա քրբախոյքին, մեկը մեկը նա կարդի մին երկուսում։ Սորտալալ դասածն ասա երկացքից։ Մենք եթե եթե ակամ, հետո այդ həmin ժամı pırım xonnid. O zakıra xoxan qorcayın gimə. Hayrı. Ha. Zemengi berab toğis yeter abil. Ձեր կարծիքով ճանապարհը երբ կբացեն։ Ո՞վ կարող ասես, որ այսպես գնա մեր ժողովրդավը։ Անջախ Փաշինյանն ցարապնին պահում։ Հա, Փաշինյանը մեկ-մեկ տալիս է, իրանք ցապ են տալիս։ Ոստիկանությունը կարմի գլխարկն են դրած, այդ տիլապ տղայս, թնանանց առաջ կաբելի։ Եկած քաղաքում ընդ տրանսպանված, խոհանսպանված, մարդ սպանված նրանց քաշքաշանում երաբորում այդպիսի բան կա նրանք հայ չեն ես ինդիներին եւ մայրերին քաշան դամ հայ չեմ համար ինչքան կարող ենք այսպես դիմանալ դիմանալը կդիմանանք բայց դե այսքան դիմանալն էլ չի արկավեք Բա ինչ անենք։ Մեր ժողովուրդը պիտի լոխ երկանան, Փաշինյանն այնալի լոխան ինյալոխան։ Եվեր ենալալ Քոչայանը են ժամանակ խեմի մետր վղտված, որովհետև հիմա կառավարող ոչ թե Փաշինյանն է, իրանք նույնն է, աննան է։ Եկավ աստեղ ավտոմատը իբր թե ջիտը գտած, իբր թե Փաշինյանը ծառայած, հա, Փաշինյանը բանակից ոչ մի բան չի հասկանում ավտոմատենով են տվալն երակալա թաշ փռնալ։ Հա։ Ձերքան փռնում ստիճությունում, մինչ դեզ հավա մին ձեր պլիմոտան չէ։ Հա, ստի փռնալ ստիատաս վացանրա, եկան տակամ սրալի քմագիրա։ Որ քո գլուխը այդպիսի բաներ չկա, դու պիտի հեռանաս աշխատանքից։ Մինչ օրը որ կարմ չի յուրան աշխատանք անի նա պիտի իսկուն հեռանա ոզմանյաչանիկին ոզմա ինչ ոզմանի Մենք մեղավոր չենք, որ հանդուրժում ենք նման իշխանավորների։ Բա ինչ է։ Մենք մեղավոր, ժողովուրդն է մեղավոր։ Որովհետև ժողովուրդը մեկը էր կամիան ծառը մեր այս կողմած եկում մեր այն կողմ։ Մենք մեր ժողովուրդն ենք։ Իրանց մնաստուած բանը են շկրներ ավտեսում, բայց մենք չեք համիս Հայաստանին գուջուր խոսում Փաշինյանի թերապին։ Ինչ է դա սա։ Սաղ բողեր ծուած։ Տեք թորք դրան սևան մստեի։ Թորքը ներս է հրցնան, ես ճանապարհով գնեմ թե չի, հունց ու սեմինգը։ Ժամանակին կրկժանում նաև ադրբեջանցիներ էին բնակվում։ Հարաբերությունները կարծես միմյանց հետ վատ չէին, չէ՞։ Չէ, վատ չէին։ Իրար տուն գնալիս գալիս նեկտեղ աշխատելիս։ Հիմա ասում են, որ պիտի Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում հնարավոր համարում եք։ Դա հնարավոր համարարչում համարերով։ Դա սխալ բան է։ Դա մարդասպանություն է։ հա, Են հա, եկան նիզարեն։ Դա հանց բիդի չպատը ծրկած վերջքից։ Ես դուզ այրասներ ընգրոտում ռար, բայց առաջին բաբո պատմելիս էր, որ 15 թվին 19 ստիալալ, ստիալալ, հա, վեր հայերին կտորալն գայբալու, գայբալու շնացի էլի իմ բաբոս, հա, վեր ընդը նին կսրալ, հնցուն ժամը խապել, նի իրա ժամը խոխա խանչալ ապենալ կտորալ, տղեն պահակը ծանոտ հրել, հա, ասալ ատուքնի մեջ մինստը, տարալանի են դղավաս կսրալ, երկու խխենետ, ասալ ակինից, վկեց անսանդեղ, այդ կուտորելի ձայները այդ ժամը մաչ գալիս է լասմա իրանք փախարեն քեջակ ու ճողոտ մնացան Ենավոր հանդարդարա եկան, սեստեղ տոնշինա, սե յուրաստոննա, սե վարված։ Սեստի տոնարա, երկու էտաժանի։ Ես սեղ մծացա, նա ինձ հետո ինքս տոնշինա համարում եք, որ հայերը եւ ադրբեջանցիները համատեղ ապրել չեն կարող։ Չեն կարող, չեն կարող։ Կարող են լինել ընդամենը հարևան պետություններ՝ Արցախը եւ Ադրբեջանը, բայց ոչ Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Չէ, չէ, Ադրբեջանի կազմում դա սխալ է։ Եթե պարտադրեն, ինչ պիտի մենք անենք։ Պարտադրում են, ասում են, ես քեզ հետ չեմ ուզում ապրել Չես ուզում դուրս արի։ Ալիևն ասում է ճանապարհը բաց է։ Գնացեք։ Ո ճանապարհն էլ է բաց, ո՞ր գնա։ Սա մեր հողն է։ Մենք պիտի պաշտպանենք։ Մենք պիտի պաշտպանենք, թողենք վեճ, թող գոնդանք այստեղ։ Ինչ հետ է իսկան։ Դենա Բաքուն կա։ Քինանդես մեզ կուկալից ստեղ պետք է։ Ինչու՞ իսկա։ Բայց մեզ չի հարցնում, կարող է ուժի դիմել եւ ուժի կրել չի դիմի։ Ոչ սա երգիր, հենա իրաց երած վեր հələ դատապարտեմ, ոչ թե ինչի ուժի դիմի։ Եթե ուժի դիմի, կարող անջի տանը տալ։ 2020-ին չպարտվեց, հաղթեց։ Չպարտվեց, բայց հիմա սաղ երգենեն են ցրքաշած դոկումենտը։ Իրան դատապարտելուն։ Կարող է հələ քնակ երկեն տան բակուն ծրեցան։ Դուք հավատում եք։ Հա, հավատում, բայց Փաշինյանը պիտի ճիշտ է։ Փաշինյանը եթե ճիշտ է։ Միակ ելքը դա է։ Հա, միակ երկտա է։ Հենա քեզ Իսկենդեր արա, քեզ թխալ։ Եթե այսպես համառորեն դիմադրենք ամիսներ տևի շրջափակումը, Ադրբեջանը տեսնի, որ չի կարողանում մեզ հնազանդեցնել եւ զինված բախում հրահարի։ Իզորու ենք դիմադրել։ Բիզի դիմադրենք, բացի դրանից էլ Ռուսիան էլ բիզի։ Իրան վրա ճնշում, ճնշում գործադրի։ Որտու իրանք չունես։ Եթե ես ստեղում, դու իրանք չունես, այս մարդկանց իրա ճնշում գործադրես, թխես։ Բայց տեսնում եք, խաղապահները չեն կարողանում այնպես անել, որ ճանապարհը հա։ բացվի։ Կարամն, եթե օզեն, մի ժամն էլ կան։ Ինչու չեն ուզում։ Որովհետև հələ Ռուսաստանին դրանցներ գործեր ունի։ Ոզմա իրան գործարիզությունը նանից հետո։ Այդ ընթացքում դուժողը մենք ենք։ Հա դե դուժվալոնք է տահիչ բայց դե իրանք հալ են տժվալու։ Կարա եք մին այնպիսի բան ունի, կարա եք Բաքվում մին երկրաշարժին սախ թողել, հենց որ սպիտակում կար։ Ամեն երկիրում ամեն ինչ սպասվում, ամեն ժամանակ։ Եթե ասված չարասցե, զինված բախում լինի, պատրաստ եք զենք վերցնել։ Ես հիմա ել եմ պատրաստ։ Ավտոմատ կրակեց, թե։ Ավտոմատ ալի նոր նոր են երազվել։ Երթափոխի ժամանակ երեն տալիս էր։ Օթում են կրակում։ Չգիտեմ, դե կրակը մնի Հակոբի տղեն մի նամիսան առաջ էլատա վիրավորան։ Բոլորին ոգին է բարձա, եթե կռվինի, պիտի կռվանի։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2023 թվականի հերթական փետրվարի 10-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։